اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله استعين بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم يسر ولا تعسر اللهم بارك وتمن بالخير لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم أما بعد Sva hvala i بريبرا يسمى الله Allahu, savršenom gospodaru svih svjetova. Nega hvalimo na svemu zbog svega, jer je samo Allah subhanahu wa ta'ala savršen i potpun, ama baš u svemu. Njemu također obavezni smo da zahvalujemo na svemu, jer sve što nam dolazi od Allaha, sviđalo to se nama ili ne, prvo, teoretski, trebalo bi da nam se sviđa, drugo, u suštini, ono je posljedica djelovanje, dijelo, odredba onoga koji pogriješiti ne može i ne griješi, tako da je to sigurno dobro. I zbog toga se Allahu zahvalije na blagodati i Allahu zahvalije na iskušenjima, riječima. Hvala Allahu na svakom stanju. Od njeg pomoć, oprost i uputu tražimo, jer koga Allah uputi napravi put, tome nema zablude. a koga Allah u zablude ostavi, tome nema ni pomagača, ni upućivača. Svjedočimo da nema drugog Boga sem Allaha jedine i nema sudruga i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Allahov rob najbolji i njegov poslanik posljednji Nakon toga se Allahu specijalno, posebno zahvalimo što nas je od svih živih bića učinio insanima, od svih insana muslimanima, od svih muslimana na sunnetu Rasula sallallahu alaihi wa sallam na tevhidu, od svih onih koji su na, na tevhidu i na sunnetu ili smatraju se istinskim sljedenicima Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, od onih koji uče šta je to zaista vjera, šta je to izvorna vjera, šta je to tevhid ga Allah najviše voli, jedina karta za džennet, šta je to sunnet, jedini ispravan način primjene tevhida. Molim Allah subhanahu ta'ala da nam sačuva našu uputu, da nam poveća vjerovanje i uputu, da nas pomogne da ustrajemo i da doživimo sebi i drugima dobro činimo. Molim Allah subhanahu ta'ala da uputi nas, naše porodice, potomke, naš narod, napravi put i da nas učini sebom upute. A zatim čovjeku ništa nije bolje dato na ovom svijetu od upute na pravi put. A uputa na pravi put podrazumijeva da znaš da se krećeš ili da ići moraš, da znaš da ima neki smjer gdje trebaš da kreneš, da znaš, a to podrazumije ono najbitnije, a to je da znaš da imaš cilj. Zatim da znaš da do pravog cilja postoji samo jedan put. Svi ostali putevi vode možda u tom pravcu, ali ćete nekad na kraju, prije ili kasnije, odvesti. Jer to je Allah u Kur'anu rekao i poslanik sa zemlji rostim hadisima. Da potrafiš od svih tih puteva pravi put, a to ne možeš osim ako te Allah Da kad kreneš na pravi kre, kreneš kretat, hodit pravim putem, svaki korak kojeg staviš, osjetit ćeš ga dobro. Jer pravi put je trnovit. Pravi put je širok, je prav, ima jasne putokaze. Jasan je, kao što kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, o tome smo govorili više puta. Ali isti taj poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره put do vatre je pred prostrt, zastrt, u žicima, strastima. Čefiš, čefiš, čefiš i u džehennemu vječno zaglaviš. Lako. I put do, džehen, do dženneta je prekriven neugodnostima. Onom, onim što čovjek mrzi ili prezire, što mu je teško, teško će. Mekari, ono što čovjeku je mrsko. I zato onaj ko zna šta mu je cilj, zna da se isplati tražiti pravi put na kakav on bio. I kad bi Allah počasti da vidi znakove na putu i da vidi da je to pravi put, a jasan je, najbolji je put. Jedini jasno označen od početka do kraja kad krene tim putem pa ga ubode ili pogodi ili nešto vuče ili nešto mami, neće odustati. Biće mu slatko. Makar teoretski, ako ne u praksi, jer bol boli. Neugodnost je neugodna. I tako dalje, to je normalno. Ali mi svakako zbog bezvrednijih stvari, privremenih stvari, gorih stvari, nekad i štetnijih stvari trpimo neugodnosti samo zato što nas je neko ili sami sebe smo naložili da to trebamo učiniti u momentu. A kako je tek za najuzvišeniji cilj koji predstavlja Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo i vječne nagrade koje je On običao. Pa Allahu zahvališ što te je podučio da postoji cilj, što te je podučio ispravnom cilju, što te je podučio da postoji pravi put pa si osjetio želju koju ti opet On usadio, da ga tražiš pa te uputio na pravi put. Allah će te samo učvrstiti da izdržiš te neugodnosti s jedne strane i ono što te odvlači i odvodi i mami s njega s druge strane. Pa se njemu zahvaljuješ zbog prvog i na njega oslanjaš i moliš zbog ovog drugog. Ja te pomogli da nastaviš dalje. Teško nije, nemoguće nije. Bilo je mnogo među našim predohnicima koji su prošli tim putem i završili i preselili na njemu. Malo ih je ali manje ih je od potonih, onih pravih, najboljih koji pravo idu. Kao što Allah subhanu zala spominje u suri Vakaja na drugim mjestima. Ali može se, kad se hoće. I može se uz Allahovu pomoć. I može se ako se način pravi traži. I može se ako se kloni onoga što te odvraća. Ne znaš što ideš, zaglavio si na putu, neko te odvao i zaveo, pa se ti na trnovitom putu ubo, ti ćeš pobjeći odmah. I zato se i dešava da neki odlaze. A mnogi drugi dolaze, alhamdulillah. Ne znaš da se isplati. Pa ti ono sitno postane jako i teško. Ono sitno što je mrsko, jer prostor to je to. Nije to nešto što moraš da se penješ, ti to gaziš. Pa. I možeš prijeći preko toga ako hoćeš za Allahovu pomoć. Ali ako ne znaš sir, ne znaš da se isplati, ti odustaneš i povučeš se. I gdje ostaneš? Na Dunjaluku, koji je smetlište historije. Dok si živ, zalipiš se za njega, a on je siđnul mu'min ili džennetul kafir, ovakav kakav jeste zatvor za vjernika, džennet za nevjernika, a jedan je džennet, a ko je ovo džennet? Jer ima, nema nikog na, ovog svijet, na ovom svijetu da stalno uživa. Da nema nikakvih problema i bala, jer se ne mora žrtva truditi, raditi, boriti, i čuvati, plaćati, strahovati. Ili da ne izgubi, ili da ga nešto drugo ne zanesi. Jedan je to džennet, a koji je to džennet? I mi ne želimo ovaj džennet, mi želimo pravi džennet. I kad sve ovo prođe, a proći će brzo, puno brže nego što mislimo. Isto ako što nam je prošlo ovo života što je proteklo. Okrenite se sebe, pogledajte. Koliko god godina da imaš, brzo ti je prošlo. Isto će ti tako proći ostatak. Prvo, niko ti ne garantuje da ćeš živjeti duboku starost, a drugo, koliko god da doživiš, lako proći. I onda slijedi vječni džehan, za kojeg njegov stvrtelj koji ga najbolje poznaje kaže da je grozno boravište vječan, a grozan. Patnja na patnju. njih naslage vatre, iznad njih naslage vatre. Okovani u lancima, vatrom, mučeni i još drugim stvarima. Znam nešto od onoga što nas je Allah podučuje o džahennemu. Dovoljno nam je da, se, da bježimo od njega kao najvećih straha i najvećih problema da bi čovjek ušao u džennet, mora postići Allahovo zadovoljstvo. I zato je to veći cilj od samog džennika. Da bi čovjek promašio džennet, mora izgubiti uputu. Da bi čovjek zaglavio džehennemu, makar bio vjernik, a dugo se boravi ako se njeg uđe, da nas Allah sačuva, mora potrošiti ono što mu je Allah dao, ali ne u potpunosti. Mora umrijeti malog imana, I zato je nužno da znamo šta je iman i kako se povećava i šta ga umanjuje. Iz dva bitna razloga. Prvo, sve ono braće umanje što se umanjuje, ako se dovoljno dugo umanjuje, možda se potroši i da nestane. Možeš da izgubiš. A vallahi, ako izgubimo iman, izgubili smo sve. A pobiću života ne možemo. A da možemo i svoje kože bi pobiti trebali, ako iman izgubimo. I zato je bitno da ga insan čuva i da se trudi da primjeni ono što ga povećava, a izbjegava ono što ga umanjuje. Prvo, kako bi postigao cilj u potpunosti i spasio se groznog boravišta, postigao Allaho zadovoljstvo i njegovu milost i nagradu. Drugo, kako ne bi u potpunosti, ako već ne uspio ovo prvo, zaglavio, završio patnji koju naš razum ne može obuhvatiti, shvatiti. I na to sve kakve jeste, imamo ajet u kome se kaže će im biti rečeno kušajte, fedhuku, ne nazidekum illa azaba, neće vam se povećati osim mučenja, osim patnje. Biće još s vremena na vrijeme pojačavanje, povećavanje. Izlaza nema, spasa nema, pomoći nema, naviknuti se na to ne možeš, niko se na bol nije navikao, ovaj dunjavički, a tamo ahiretski, plus se poveća. Da Allah uzvišeni sačuva. Kome se iman smanjuje, prilika za džahenemu se povećava. I obratno. Zato je večeras tema uzroci smanjenja imana. Jer ako se iman izgubi, vada vječnost. Tako u onome što naše srca, naše duše i naša tijela podnijeti ne mogu. Zato su učenjaci govorili o uzorcima smanjivanja imana kako bi se insan klonio od toga, kako bi insan bježao od toga, kako bi insan radio suprotno tome. I oni su otprilike suprotni onome što smo govorili prošle put. I to po istom radostelju i bitnosti. Tamo je bilo da je prvi i glavni uzrok povećavanja imana znanje šarijaski ispravno znanje, jer znanje dunjaluka nam koristi uglavnom za dunjaluka, ono se može se njime pod pomoć, spominjali smo to na kraju. Znanje koje vodi Allahom subhanahu ta'ala zadovoljstvo, primjer onoga što on naredio, ostavljan onoga što on zabranio, spoznaja onoga koga obožavaš, spoznaja sebe i svoje slabosti, što te tjera da se vežeš za onoga za koju se svi moramo vezati, spoznaja cina, jasnoće cilja, te načine kako do njega doći, onako kako smo prošli put podijelili kod, kroz ove četiri ili pet tački. Prvi i najveći razlog gubitka imana, uopšte nevjerovanja ili smanjivanja imana i ostajanja vječno na malom imanu. Cijeli život ti prođe, a iman ko mala lampica, nedovoljno da si rad prijeđeš s njim, je neznanje neznanje o Allahu, neznanje o svrhi postojanja, neznanje o cilju, neznanje o tome kako do cilja doći, neznanje da postoji pravi put, da nisu svi putevi pravi, i ispravni, neznanje o osobinama pravog puta, neznanje o sljedbenicima onih koji su na pravom putu, neznanje o tome šta Allaha zadovoljava, šta ga srdi, neznanje o toga da Allah ima osobine da se srdi zbog nekih stvari, i da je zadovoljan i da voli druge stvari i sve ostalo. Jednostavno mi smo stvoreni da Allah ugodimo tako što ćemo samo njega obožavati i samo u njega ispravno vjerovati. I ako to postigne, on nam daje nešto što nikad ničim ne bi bismo mogli postići za rad, da nam svi drugi daju ne bismo mogli dobiti. To je vječno uživanje u njegovom zadovoljstvu, prepuno razno raznih užitaka koji se opisati ne mogu i zamisliti ne mogu. Ima ono što oko nije vidjelo, uho nije čulo i razum ne može zamisliti. To se postiše tako što ćemo biti bogobojasni. Kao što Allah kaže u prvoj naredi, u prvoj zabrani između. O ljudi, obožavajte samo svog gospodara. Pa onda nabraja neki od njegovih dijela pa kaže da biste bili bogobojasni. I onda spominje se dalje. Na kraju ne činite mu nikoga ravnim, a vi znate. Prva naredba obaveza obožavanja samo Allaha, to je terhid prva zabrana širk, između toga srž svega toga je bogobojaznost. Bogobojaznost znači s ciljem udovoljavanja Allaha, Allahu, ili zadovoljavanja Allaha, izbjegavanje njegove kazne. To, su cilj, to je cilj. Činiti ono što je naređeno i ostavljati ono što je zabranjeno. I koliko insan zna cilj i ubjeđen je u njega i žrtvuje se za njega i čini naređenog i koliko se zabranjeno, toliko je bogobojasniji. I toliko je sretniji i uspješniji na ovom i na onom svijetu će bolje proći. Da bi postigli ovo, mi smo eto sporeni zbog ovoga. Nije kratko, nadam se da je jasno. Či znači da udovolim Allahu i spasim sebe. Tako što će se završavati naređeno koliko mogu i klonim se zabranjeno koliko mogu. I što više to uspijem, to će više bolje postići Da bismo to postigli, moramo spoznati i znati o Allahu, moramo znati o sebi, moramo znati šta Allah voli, s čim je zadovoljan, moramo znati šta Allah ne voli, s čim nije zadovoljan, šta ga srdi, kako bismo jedno izvršavali, drugoga se klonili. Moramo imati raznorazne motivacije drugi, a podrazumijeva znanje o njima kako da to uradimo, jer to je teško suprotno našoj duši, našem nesu, kao što ćemo govoriti. Moramo znat po pitanju onoga što Allah naređuje ili što im je zadovoljan ili što nam je propisao u pohvalnom smislu, kako, koliko, kad, ko treba da to čini. Nisu isti propisi za muškarce i žene, nisu isti propisi u određenim danima, noćima, mjesecima i tako dalje, nije isti broj rekiata u namazima. Sve ovo podržava da nešto moramo znati neznanje po pitanju svega ovoga ili jednog detalja, automatski nas isključuje iz toga. I zato je neznanje najveći problem kad je u pitanju ima. Jer ima ni objeđenje riječi i djela. Moraš znati tu što trebaš biti ubijeđen. Moraš znati šta, kad, kako, koliko trebaš govoriti. Moraš znati šta trebaš raditi, kad trebaš raditi, koliko trebaš raditi, ko kad treba raditi, tako dalje. Ovo ako ne znaš, ili jedan od ovog, dio od ovoga ti nisi udogodio Allahu po tom pitanju. Ti nisi povećao svoj iman, naprotiv umanio ti se onoliko koliko toga nedostaje. Jer iman je jedna velika hrpa, dobra, kao što je kufri i grije, jedna hrpa zla. Na toj hrpi ima objeđenja, ima riječi, ima dijela. Ako su ispravni i iskreni kod Allaha su priznati, na ovoj su kamar. Ako nisu, automatski su na drugom. Fali iskrenosti, fali ispravnosti, ode tamo. Jesi radio, jesi umarao, jesi napatio, ali si za džehennem radio. Ako nisi znao šta, kad, kako, zašto, u ime koga, koliko i tako dalje trebaš raditi. I o neznanju da, da pričamo o pojedinostima nema kraja. I zato govorim opet o, o znanju po tačkom neznanje. Ne znaš bilo šta od ovoga, ti su u Allah mnoge stvari zabranio. Neke stvari zabranio u toj mjeri da ako ih čovjek čini, izlazi iz vjeri. Neke stvari su kufrovi uvijek, a neke stvari su kufrovi kad se urade u nekim situacijama, a nisu u drugim. Nevjerstvo. Nemala stvar. Ti moraš znaš šta je Allah zabranio. Šta je Allah strogo zabranio. Pa to biva veliki grije. Šta je Allah nužno zabranio? Pa to izvodi iz vjeri. Da bi se prvo klonio ovoga zadnjega, najbitnijeg mora znat da imaju neke stvari koje su nekad kufr, nekad nisu, znači smiješ u drugoj strani e, situacije činiti. Ali ne smiješ tad u toj kad je kufr. Mora znat ono što Allah srti da bi se klonio. Ako hoćeš da budeš spašen. Na isto ga da imaju pokuđene stvari koje ako ne uradiš Allah, radi imaš seba, pa ako uradiš nemaš grije. Pa nekad kad ti je teško i trebaš da duši daš oduška, možeš uraditi nekro, ne ja smetim nisi ništa izgubio. U tom negativnom smislu, osim se vapa koji je bi, da se suzdržao. I ne otežavaš sebe u momentu kad se obavezan da olakšaš. Na primjer, sve to se postiže znanjem, odnosno neznanjem. Ne znaš nešto od toga, svejedno ti je da li je on pokuđeno ili haram ili kuf, ko što kod našeg naroda, nažalost. Nije malo što pije, nego ode, kao što je bilo prije rata u Irak, da radi, davno prije, pa ne mogu, ne znaju da se snađu, bilo je svugdje alkohola, pa onda skontaju na beru datula hurmi, pa naprave sebi ukisale, pa i tamo piju i kriju se. Šeta nestaje tu. I onda kad probaju i svide im se, ona njihova nedjela koja su predhodila tome i to, onda je na'udhu billah nazovu pejgamberovača. A to već izvodi izvjeri. I njemu je sve jedno, da li pio, ne pio, ili li kufr što on pojma nema. Ni što živi, ni gdje ide kad umre. Takvih primjera je puno. A da zna šta izvodi izvjeri, makar mu bio iman slabo, i navike za grešenje velika, radio bi grijeh, ali bi se klonio kufra. I takav će u džahennem od gore, tako malo Allah ne oprosti, ući u džennet. Ne bi sebe skroz ukopo, propastio. I onda kad zna Bog, nek znaju i ljudi. I onda se hvali gresima i onda bude primjer drugima. I kad preseli bio odgovoran i za one druge što ih je nagovorio. I loš primjer bio od porodice pa nadalje. I još na sebe problema na natovario sve to kad bi insan znao ne bi činio. Sve to ljudi radi iz neznanja i to neznanje im nije opravdanje. Da znaš ko je Allah, ne bi se prema njemu pohodio kako se opaniš. Da znaš šta trebaš raditi, šta je nužno, prihvatio bi to kao nuždu. Jer mi manje stvari od dunjaluka nuždom ono smatramo pa ih ne ispuštamo nikako. A dunjaluk i mi i dunjaluk ćemo proći, nestati u ovoj formi da znaš šta je dobro za tebe, dobro bi se radio, dobro bi, dobro bi ga se držao. Da znaš šta je zlo i da svako, svaki, svaki haram je grijeh i da svaki grijeh šteti na ovom svijetu, da je štetan, da ti smeta, da ti pravi probleme, da je uzrok nesreća i belaja prije onog svijeta, da je tamo još gore i opasnije, bježao bi od toga, koliko god možeš. Zato o neznanju se može pričati danima i noćima, kao i o znanju vrijednosti neznanja i opasnosti, vrijednosti znanja i opasnosti neznanja. I ovo je, mislim, dovoljno samo, zato što ima ubjeđenje riječi dijela i ti ne možeš biti ispravno ubjeđen, ispravno govoriti, ispravno djelovati ako ne znaš ono što je nužno da znaš po tom pitanju. I čim nemaš imana, imaš kufre ili grije. To je prvi od unutarnjih sebeba. uzroci opadanja imana su unutarnji i vanjski. Prvi od unutarnjih je neznanje. I ona je od osnova svakog zla. I zato Allah subhanahu wa ta'ala spominje za one koji urade grijeh iz neznanja. To ne znači nisi znao da je grijeh, jer takvim je uglavnom to smatra greškom, ako, su mogli, ako nisu mogli znati, nije broj se kao grijeh. Nego to mači Kur'ana kažu, kogod uradi grijeh, uradi ga iz neznanja. Uradi ga iz neznanja. Da je svjestan kome griješi, koliko ga srdi, kolike sebi probleme pravi tim, tim grehom kojeg on smatra malim ili običnim ili normalnim, da se tako izrazim, ne bi pristupio njemu, ne bi mu se približio. I to je neznanje koje je spomenuto u Ajretu. Svako naše griješenje je neznanje. Svaki naš nerad za ahiret, za uzvišeni cilj, za ugoditi savršenom je neznanje. Da znamo šta propust, šta po tom pitanju, šta gubimo, odnosno šta zarađujemo od belaja kad griješimo, ne bismo ili bježali bismo od greha ka pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Drugi sebeb koji učenjaci spominu od unutarnjih sebeba, a nije nepokornost Allahu subhanahu wa ta'ala, a nime se i tekako iman umanjuje, je gaflet, nema i arad, okretanje, nezainteresovanost i nisijan zaboravljanje na ono što sam malo prije spomenuo. Na Allaha na cilj, na sebe i stanje oko sebe svoj život suština. Ovo ne znači vezanost, odnosno trud u radu za dunjalog, to isto od sebe, ba pa radit ćemo kasnije. Ovo je ono što prethodi tome da se ti pozabaviš prolaznim, a ostaviš vječno. Prvo se u srcu stvori žena za nečim nebetnim, a zaborav bitak. Do te mjere da neki kao što Allah kaže zaborave na Allah pa Allah da da zaborave na sebe to je zaborave radi za sebe ili Allah ni zaboravi kao što je došlo u ajetu drugom to jest postavi se prema njima kao da ih je zaboravio pute zaboravio pomoć i na ahiracu će ih zaboraviti spasiti od džehennema to jest neće se obraćati pažnju na njih uopšte jer nisu htjeli sebi dobro pa ih niko neće natjerati ni gospodar svjetova ni ljudi. Kad god zaboraviš na Allaha i na Allaha, zaboraviš na ahiret i njegovu vječnost, zaboraviš na dunjaluk njegovu prolaznost, zaboraviš na svoju ovisnost, kad god ne misliš o tome, tačnije, kad god se okreneš srcem ka nečim drugim, toliko ćeš se udaliti od ahireta i toliko će ti zbog samog tog osjećaja u srcu opadati kasnije ćemo malo detaljnije od dunjalog. I zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ Mi smo za Jahannam stvorili mnoge džine i ljude لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها imaju srca kaže ne razmišljaju ne kontaju njima jer se konta srcima imaju oči ne vide imaju uši ne čuju vide oni čuju ali ono što treba što im koristi više ne vide i ne čuju ne shvataju Ulaike kel en'ami bel hum adal. Takvi su kao stoka, čak su i gori, kaže uzvišeni. Je stoka, braćo moja, bez obzira što živi, samo da jede, pije i razmnožava se, to je cilj, to je svrha. Ona radi za svoju svrhu. I većinom izbjegava stoka ono što je šteti. Osim ako ne zna šta se krije tamo kao zamka. Dok insan ne radi za svoj cilj, i radi onome, ono, bavi se onime, veže se za ono što mu šteti. I hrli onome što mu šteti. Uništava sebe. Pa su ko stoka, zanima ih hran, jest, pit, pol, nopćit, i gori su, ja sebe propuštavaju na ovom svijetu prije ahireta. Što? Sve ovo. Na kraju ajte odgovor. Olajke humul gafilun, takvi su nemarni. Nemarni. ومن اعرض عن ذكري كلو بيدا نزنتر سبحان سكرت انا غلاوي كوكرن غلاو تيجي موي فان له معيشه ضنكا تشكيم تشتيسكوبنيم جيفوتوم جيفيت Ne zanima te. Nemaš ti vremena da razmišljaš. Nemoj me plaho preparat, kaže. Nemoj me o tome pričat. Gde vi popravite malo ovo što mi vidimo, pa onda tamo dođeš na kraju do stepena kod Konfučije, kad su ga pitali za Boga i za onaj svijet, kaže, nismo ni ovaj svijet još razradili, pa da mislim onom tam. Mislit ćeš i te kako, čim vidiš mene kod smrti. I molit ćeš da ti se vrati, ali kasno. I već sad je dočekao ono zašto se nije spremao. E, takvi hasa i husa ima puno kod nas. I nama se nerijetko desi da osvaneš, a nije ti ahiret glavna briga. Pa ti od dunjalka dođe svakako što je propisano, makar crko za nje radeći, a propustiš da taj dan radiš za ahiret, osim nešto usputno. Pitanje hoće biti primljen, jer je to adeta ne i badet najčešće. Običaj je posto navika. To je nemar. To je okretanje glave. Može biti djelimično ili potpuno. Potpuno kad čovjek neće u vjeru nikako, neće obogu da razmišlja, neće se sprema. A djelimično ono što nas pogađa, odnosno što vjernik je ponekad pogađa, A kod nas je stalna osobina, mi nekad iz toga iskočimo, nažalost, ovi vjernici posljednjeg vremena, predsudnji dan, kod nas je to osobina, to je naš nivo imana, nažalost. Možda neko ima više, više ili visočije mišljenje o sebi, ali daj Bože da je pravi. Da gledaš, da iskoristiš svaku sekundu, svaku minutu, svaki adet, da pretvoriš i badet, da ne i badet u adet, da usput vjeruješ, da usput planjaš, da usput stigneš, jer svo vrijeme trčiš negdje drugo. To je problem. Pa ako ti je ovo prvo, ako gledaš da iskoristiš svako vrijeme, svaku priliku, u pokornosti Allahom, u sevap, pa će ti uz to svakako doći od dunjalka pa ono što je propisano, imaćeš kao što ja volim reći sevap i čevap, e, to je stanje koje Allah traži. E opet insan ponekad jel, nešto zavede pa skrene, zaboravi. I čim si nemaran, iman ti upada. A ako postaneš trajno nemaran, gubiš i ostavljaš vjeru. Ne bude ti se zanimljiva, postane ti teška, vidiš da ima preći stvari i na kraju važno je biti čovjek. Po džahenemu će i biti ljudi, veđinje. Multi kulti ko u džahenemu, reče jednom jedan. Što je mi važno biti čovjek samo. Allah sačuva. Tek na trećem mjestu je ono što nama naopadne kad čujemo da opada imam time. A to je činjenje grija. Jer onaj koji prve dvije stvari uradio, taj neće sebi plaho dozvoliti, osim ono što mora, što je kada vam propisano da čini je grija. I tu se grijesi vrednuju prema dijelima. Onim istim stvarima kojima se imam vrednuje. Pa grijesi vezani za srce su opasni, teži, gori, pogubniji nego grijesi na jeziku i na tijelu. Grijesi vezane za farzove su propuštene farzove, veći grijeh nego činjenje harama. Dijela kufra ne govori, a sva počinje odavde. Iako nije uslov da čovjek srcem neke stvari uradi, ali da mu je u srcu kako treba, ne bi se dozvolio tijelom ni riječem da izađe iz vjere. Ne bi se ismijavao s vjerom onaj ko u srcu veliča i poštuje Allahove svetinje i Allaha uzvišenog. Ne možeš ti sprdati se s nečim što ti bitnije od tebe samog. A kad ti nije bitno, onda se šprdaš. Onda se šališ. A samo šprdanje izvozi izvjeri. Samo smijavanje, samo izigravanje. Pa i na kraju kad ti neko kaže, kažeš isto ono što su munafici i oni koji su izašli iz vjera, nisu bili munafici, rekli, mi smo se samo, kaže, igrali i zabavljali. znam da jesi, ja ti vjerujem. I oni su, Allah kaže, ne izvinjavajte se, izašli ste iz vjere nakon što ste vjernici bili bade imanikom i bade islamikom. Nakon što ste bili muslimani, nakon što ste bili vjernici. Ubrzo dolazi da ajte jedan za drugim. U istoj suri. Nisi ni mu'min ni muslimaniš. Upravo to što si se zezo, zabavni, šalio, igro. Jer da je ovdje bilo kako treba, ne bi sebi dozvolio Ljudi vole nešto od dunjaluka ili nekoga od dunjaluka, pa ne daj, nemojte, ne inak. Nemojte mi na njeg. Tako je tek sa najvećim svetinjama ove vjere. I zato kažem, srce je najbitnija stvar, kao što su najkorisniji i najsevapnija dobra dijela dijela srca, tako su i najopasniji grijece, oni koji su u srcu, to je izvor svakog kufra i nevjerstva. I zatim svake druge propasti. A onda idu dijela tijela i riječi. Četvrti unutrašnji faktor koji negativno utiče na smanjivanje imana i on je ujedno i posljednji unutar od njih je nefs. Šta je to nefs? To je jedan dio nas. Jedan dio mene i tebe. Kojemu je cilj samo zadovoljavanje nagona. Čovjek je sastavljen od pet komponenti tijelo, to ono prvo što vidimo, zato ga spominje, nije najbitnije. Duša, razum, srce i dvojak nefs. Srce je glavni po hadisu poznatom. Ako je on dobar, dobro je ostalo, osta, ostalo dijela i dobro je ostalo tijelo. Ako on nije dobar, nije ispravno, nije ostalo tijelo, pokvareno je. Kao što je došlo u hadisu. Srce je komandant i zato Allah kaže ne razmišljaju srcima, ne kontaju srcima. Razum je program. I direktno je vezano za srce, i direktno je u vezi za srce. Poput ima puno primjera, kasnije ćemo ako Allah da spomenuti. Uglavnom, funkcija razuma je da obavijesti, obavijesti srce preko čula o svemu što se oko njega dešava. On obrađuje informacije. I servira srcu, srce samo potpiše i redbaci. Zato je srce vladar, kralj. A ne ide kralj da skuplja što se dešava. Kralj potpiše kaznu, ili smrtnu, ili ovu, ili onu, ili nagradu, onome koji je već zaslužio, nekoga je već tamo uhvatio, primijetio, doveo, ispito i obavijestio da li treba ili ne treba po onome što je već poznato kao zakon. Mozak, razum, skuplja informacije i obrađuje u skladu sa onim kako je programiran, sa zakonom koji mu je postavljen od strane srca. I zato nam se mozak i pamet okrene kad nam se srce okrene. U mnogim stvarima. I zato musliman kad vidi nešto što je lijepo, slatko, ugodno, bilo što da je u pitanju, ali je danas zabranjeno, zato što je on danas konto pravi put, a od uvijek je bilo haram, samo što on nije mario pri. Okreće glavu na drugu stranu i kaže, ja uzdobjetno. A do juče se okretao zatim i gledao i govorio je kako je to dobro i kako on to želi. Ta stvar je i jučer bila dobra i danas je dobra dar stvari kod Allaha jučer i danas za tebe bila zabranjena. Jučer nisi bio na pravom putu, srce bilo bolesno, težlo ka tome, razum preko čula, snimio tu stvar, poslao poruku srcu, srce kaže, okren se, traži. Danas, kad je Allah srce uputio, zakon se u razumu promijenio. Razum šare poruku, opasnost, okreni se srce ne rađuje, ako je zdravo pa se insan okrene, a ako je bolesno ima vjernička srca su bolesna. Dok ne ozdrave, dok ne stasaju, onda čini grije, ali zna da je grije, pa osjeća o sebi nelagod. Drugačije radi, ne okreće se ko prije. To je prilike veze srca i razuma. Tijelo je tijelo, ono radi što mu se kaže. Duša, kao četvrta komponenta je hartija mjesto onoga što se slaže ili skladište onoga što uradi tijelo preko razuma po naredbi srca. I zato se duša može da očisti i da zaprlja i da ukrasi i lepša. To su prilike termini koji se došli u šarijetu. Dakle, kad pišeš po duši ili kad slažeš u njoj, možda slažeš dobre stvari pa da ona bude lijepa, ili da stvari slažeš loše stvari, ili da se pokaješ pa pobrišeš, pa popraviš i tako dalje. I nakon raju kako je predamo Allahu, tako će Allah će ocjenjiva. Duša nije kriva ničin. Duša kao duša, ruh. Nju Allah iščupa, prijeđe iz formu uz formu, spoji je s tijelom posle na onom svijetu ponovno, insan odgovara tijelom dušom. Ali u duši ima dio koji se zove nefs. I kao što govori učenjaci i Kajim i drugi, postoje dvije vrste nefsa. Jedan je poput malog djeteta. Plače kad nije, kad ne dobije ono što mu trenutno treba. I to je taj nefs koji je problem za čovjeka i stvoren mu kao iskušenje. To je dio mene i tebe koji hoće da zadovolje samo ono životicko. Trenutno zadovoljavanje potreba. Bez obzira da li to halal ili haram bilo on vrišti i traži. Gladan sam, žedan sam, hoću to i to, treba mi to i to i tako. I ima drugi nefs u čovjeku koji je zadovoljan samo sa onim što Allah zadovoljava. I on se buni. I ta borba između dobra i zla, rat i mir u insanu, stalno su prisutni. Čovjek danas ugodi jednom, sutra drugom. Ali mora do kraja života da se odgoji da mu onaj bolji savlada lošije. I sudit ćemo se na osnovu konačnog rezultata. S obzirom da meni tebi nije obavješteno, no, nagoviješteno kad ćemo mi preseliti, kad će biti naš kraj života, mi moramo od oca da radimo na tome da se ako već nekog, nekome moramo da pokorimo, predamo, poslušamo ga, da to bude ona dobra naša strana, a ne loša. Ona strana koja plače i kad uradimo grije. Eto, uradio si šta se dobio. I osjećaš grižnu savjest, tako zvanu. I koja te nagovara, ali uvijek njen glas slabiji. Jer nefs nije samo nefs, nefs jedan od sedam razloga padane imana. I svi te one odlače. Sve su to one stvari koje te mame iz pravog puta. O kojima govorimo svoje vrijeme nefs onaj drugi, s obzirom da zove na ono što su prohtjevi svakako ljudski, u prednosti je blago. A srce je dovoljno jako da se oduprije jednom i drugom. Ali nećeš se oduprijeti kad dođeš do ruba. Provali. Nef se odgaja. S nefsom se bori cijeli život. Prilika čini lopova poznata bosanska izreka ne možeš s medom rad med da ne laznut. I to tome slične stvari. Izreke nastaju, braćo moja, kad, se nešto, kad nešto postane poput pravila, kad je većina. I one su u redu, oni su ispravni. Ukazuju na nešto. I u njima je ibrat i poruka. Neko će to koristiti kao posticaj na grešenje, mi ćemo koristiti kao posticaj na negriješenje. Istu tu izreku. Nemoj se dovoditi u priliku pa da budeš lopan. Ne radi s medom ako je haram pa ga neš ni lizat. Ne prilazi. Jer ako priđeš, pašćeš. I zato se duša odgaja. Kao što se porodica treba i mora da odgaja. I potomci. Tako što se preventivno uči da mu se zabranjuje nešto što je dozvoljeno povremeno s ciljem da zna stat kad bude zabranjeno. Srce trenira nefs. Zabranije mu neke dozvoljene stvari. Ponekad. Ako hoće da bude spreman da mu može zabraniti ili na redi stani ovde kad bude došlo do prilike da učini zabranjeno. I zato kažu učinjaci onaj ko se ljudi ovaljava po dozvoljene stvari u svakom smislu, taj će često da pada u haram. Taj nije stekao imunitet, taj se nije naviko. Isto što dijete razmaziš, daješ po sve, pa kad jednom kažeš ne može, ono vrišti iz pravi probleme, kako ne može, šta ne može. I zato insan mora da vodi brigu o tome da odgaja. Spominje se da Omer radijallahu na sreo čovjeka na ulici, pitao ga gdje ćeš, kaže, ode na upalo mu nešto pa ode da kupim. Pa ga udari i rekao, zar ti kupuješ sve što ti naupadne? Bila pre, predaja vjerodostajna ali ne, upravo to se od muslimana traži. Da ne traži sve što mu duša želi, da ne kupuje sve što mu naupadne, padne, da ne jede kad mu se jede uvijek, da ne pije sve kad mu se pije šta mu se pije, da nekad sam sebe kontroliše kako bi mogu kasnije da se iskontroliše kad, kad navale nagoni razno. Ne e, nije problem što ti imaš nagon za grije. To dolazi iz više faktora. Problem je što ti njemu udovoriš. Insan je insan, njega će šeitan obuzeti s vremena vrijeme ili ovo ili ono, igraće preko onoga što svakako u sebi osjećaš ili doživljavaš. Pa ćeš ti osjećati potrebu, nagore, ne znam nija šta, ali ćeš stat i zaustaviti se ako si dobar vjernik ili past u grih, ako si loš vjernik i ne bi Allah izaći izvjeri. Ako ti imam već izlizo se i potrošio, pa ga svakako treba baciti poput odjeći. Ako ga Allah ne znam i boli. Neznanje, nemar, o Allahu, po pitanju spoznaje. Ovo je vezano za učenje i razmišljanje, kao što smo imali tamo znanje i učenje šarijasko i razmišljanje o, o životu i o svemu. Činjenje grijeha, odnosno nečinjenje pokornosti i slušanje nefsa umanjuju naš iman do te mire da ga potpuno izgubimo ako se tome predamo. I to su unutarnji faktori. Tek onda prostoji ili predstoji borba sa onim koji su oko nas, a nisu nam ove sve naše. Mi smo krivi za svaki dva četiri. Još šetan ti nije prišao, a ti već pao. Jel se navikao da padaš pa kad šetan pozove ili te povuče, ti će da te baci. Da lahko propadneš. Sljedeća tri unutarnja, vanjska faktora su broj jedan, šeitan šetan iblis sa svojom vojskom, od kojih je najbitniji nama onaj naš. Od rođenja do smrti što živi s tobom, znate možda bolje nego ti sebe, svoje, tvoje slabosti, tvoje jače strane, pa slabosti iskoristava, pokušava da suzbije, da te zabuni nečim kad su pitanju pozitivne stvari. Za koje Allah kaže, inna šeitana nekom aduvun, fattahituhu aduvah šeitan vam je zaista neprijatelj pa ga takvim i smatrajte. Zaista vam je šeitan neprijatelj pa ga takvim smatraj. To Allah govori meni tebi. Nemoj misliti to što te navlači na nešto što tebi trenutno godi da, to, da ti hoće dobro. Pa da ga poslušaš. On koristi nefs, on koristi neznanje, on koristi sve ove druge stvari, preko njih djeluje, koristi svoje vesvese, preko njih ubacuje ne umpadaju ti misle, ono njegove riječi, nisu uopšte misli tvoje, ti ih malo obradiš, pa ako je srce zdravo poredi sa istinom, kaže ne voda ovo neću, ako nije svidi mu se pa primjenjuje i radi po tome. To je posao šeitana, ne ure neko pa nagovara na zlo, nagovara, braćo moja, zato Allah kaže, ne kejde, kejde šeitan, kejde laifa, nije šeitan babaroga da ga se plašiš, šeitan je neprijatelj, da ga se paziš. Nemoj sad, evo, ja jači, on je ja, on mene zna bolje nego ja sebe predajem se. Nego ti Allah rekao, upozorio ti. To ti je neprijatelj, pa se ne slušaj. Bori se protiv njega. Jer su njegove spletke slabe, ali moraš ti biti slabiji da, da te pobedi njega. Pa ako se prepustiš i oslabiš, sam se sebi krije. O šeitanu smo govorili puno kad smo radili komentar e, Aude, kroz Fatihu ko hoće detaljnije nek pogleda, nemamo vremena da se zadržavamo. Dovoljno je da znamo da je to neprijatelj, da je vanjski neprijatelj, da je spretan, ali slab neprijatelj, da šeitan nikog ne može natjerati, neće, nego nagovara i na kraju će Iblis u džahannemu postaviti mimbar i popet se i reći, ja vas nisam natjerao, ja sam vas pozvao, vi se odazvali, krivite sebe, nemojte mene. Kratko u ajetu što je došlo. I u pravim potom. Istinu je rekao da je veliki naš Koji god šeitan na govori, ne krivi sebe na šeitan. Allah te upozorio. On te pozove, ti se odazvo i kasnije on kriv. Nije Bog. Sljedeća stvar, koja je od najvećih neprijatelja puta ka džennetu i Allahovog zadovoljstva, je ništa drugo nego ovaj lijepi naš dunjalog. Dunjalog sa svim svojim ukrasima. Dunjalog kao mjesto iskušenja, privremenog boravka. ومن حياة الدنيا في الآخرة إلا متاع Allah se pita, to je naš podučava. Šta je dunjalo u odnosu na ahiret osim stvarčica, užitak, prolazno uživanje? Meta je roba ljudima. Ljudi koji kupuju i trguju i spremaju, ne znam nija šta, kupe robu da proda, kupe robu da koristi, ne kupe robu radi robe, da ju robuje. Ne pravi od robe rabba. I dunjaluk je roba. Mjesto. Zatvor. Zamisli čovjeka, hodi su upisano zatvor za vjernika. Zamisli stane zatvore gdje on počne kopati temene se u ćeliji. Hoće kuću da pravi. Hoće tu grob da pravi se, hoće pa tu da ostane, tu mu lijepo. Ili jedva čeka da izađe. Mi se vežemo za zatvor. I toliko se vežemo za zatvor da bi htjeli da nemo i ostanemo. I niko smrt ne voli. I nikad spremni ne odemo s ovog svijeta. Allah nas svako malo na to upozorava. ko se sveže za dunjalog i prepusti njemu, toj staroj, nagizdanoj i prostituti, kao što je upisuju učenjaci dunjalog, provalit će se i propašće katan, a izgubit će ahirat. O dunjalogu se može dugo govoriti, pričati, a najbolje je rekao Hasan al-Basri, rahimahullah, kad kaže razlika između dunjalka i ahirata koji je između istoka i zapada. Kad god jednom ideš, ili koliko god se jednom približiš, toliko se od drugog udariš. Koliko god se vežeš za istok i krećeš ka istoku, toliko bježeš od zapada. Pa ti izaberi gdje ćeš. Jel ti cilj da ostaneš ovdje, a ostati ne možeš, i ti ide nauči te propast. I slijedi džehennem koji radi za dunjalu, radi za džehennem. Jel ti je cilj ahiret, a onda moraš da ostaviš i napustiš isto kako ideš zapad ili zakup, pa da koristiš istok. Mi sve grijehe koje činimo i svako dobro koje propustimo i svaki naš posrtaj i svako naše slušanje i nefsa i šetana i bilo koga drugog od ljudskih neprijatelja je upravo zbog dunjava Mamite preko nečeg od dunjaluka. Za kojeg Allah kaže وَمَنْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ Šta je dunjalučki život osim prolazno, varljivo naslađivanje? Koliko je bitan taj opasan dunjaluk? Govori dvije stvari. Bitan i opasan. Bitan je toliko da je došlo u hadisu da Allahu dunjaluk vredi koliko krilo mušice. ne bi dao čafir da se vode napije. Znači ne bi da dota. Ali opasan do te mjere da ga poslani sa sam među zadnjim oporukama i najvećim oporukama upozorava na njega i kaže fetteku dunja vettepun nisa. Bojte se dunjaluka. Pazite se dunjaluka. Moram reći pazite se jer ovo drugo može proizvesti problem. I pazite se žena, ne bojte se žena, pazite se žena. <laughs> Među dunjalicima, među najopasniji ono što ima su žene, za muškarce i obrat. Među dunjalkom. Pazite se dunjalke i pazite se žena na dunjalku posle. To se doporga Muhammeda sallallahu Iako ništa ne vrijedi, mnogima je on sve. I kad nestane, izgubit će sve. I neće imati ništa osim propasta. Kako izbjeći? život za dunjaluk, a postići normalan život na dunjaluk, jer bez dunjaluka se živjeti ne može, to je naš život, naša faza. Kroz dvije stvari, kažu islamski činjenci. Da spoznaš dunjaluk, njegovu prolaznost, njegovu vadivost, njegovu suštinu, da i onaj ko se njemu potpunosti posveti opet i uživa i pati se i trudi se i prođe i nestane i da svako umre i svakoga ostavi i da uvijek odeš prije vremena u još biti i živi, ali valja ići kad god dođe mrk. I da kad odeš skontaš da se džabr živi ako se samo za njeg živi, da je sve ostalo. Kad spoznaš suštinu dunjaluka ti automatski bježiš od njega, postane ti zatvor. I gledaš da radiš za dunjalu koliko moraš, da ti dunjalu bude ko nužnik, uzlaziš koliko je nužda, izlaziš, pješiš odakle, jer smrti ne valja. Kao što se Islam te mi opisuje. A ne vjeriš se zato, kao što niko od nas ne vjeri za kupatelje svoje. Jer ne bi trebao da se veže, iako ima i takve. Nažalost. Druga stvar je spoznaja ahireta, nego je vječnosti da tamo imaju samo dvije kuće. Kuća potpunog užitka, bez prestanka, gdje se užitak i ljepota povećava, gdje nema kraja, gdje ne znaš u momentu, iako znamo mi teoretski, u čemu više uživaš, a ništa od toga nećeš da izgubiš, u svemu ćeš da uživaš. I kuća vječne propasti, belaja, nezamislivo opasnog, teškog, bolnog, i u jednu od te dvije ćeš da zapadneš. Ako se radi za ahiret, ideš u džennet vječno, ako se radi za dunjalku, ideš u džehennem vječno. Dunjalok otišao, nestao, propao, Allah ga smrdio. A džehennem preostaje za one koji su radili za njega. Pa ko spozna bitnost ahireta i bezvrijednost dunjaloka, taj će se oduprijeti dunjalu, ko se onoj meri koliko mu treba da preživi i ono što ima koristit će za ahiret. Jer braću moje mi od nafake ne možemo pobjeći. Allah je propisao nekome da bude odvratno bogat, nekome prebogat, nekome bogat, nekome manje bogat, nekome srednji, nekom da bude manje potreba, nekom više potreba, nekom da bude siromaša, nekom da bude ubog i siromah i tako će biti u jednoj od ovih kategorija ti bježao od dunjaluka ili ne bježao. Ti ćeš imati od dunjaluka onoliko kog te Allah propisao, možda baš puno. Ali ti neće biti ovdje nego ovdje. I koristit ćeš ga da, za onaj svijet koji je vječan i bolji. I uživat ćeš više u tome nego onaj ga troši na sebe. Ili na ono što mu šteti i upropaštava ga. Jer naše je ono što potrošimo i ono što udjelimo. I to ako smo halal potrošili, a sve ostalo što posjedujemo na računima, na drugim nekim mjestima ili drugim oblicima, ostaje našim nasljednicima. To je svakako nije naše, a bit ćeš odgovoran za to. Ako spozna suštinu dunjalka, radit će na dunjalku za ahireta, to je cilj. Od dunjalka pobić ne može. Nije sramota ni grahota biti bogat. Sramota je da to bude cilj, a ne na Allahovo zadovoljstvo. Jer to bude uzrok propasti na vječnom svijetu. Da prodaš bezvrijedno za najvrijednije. To je sramota i to je grota i to je opasnost protiv. Treća stvar koja se smatra bitnom opasnosti, uzrokom za izlazak iz vjere ili umanjivanje vjeri, gubitak ili smanjivanje imana su naši dragi jarani ako nisu ispravni. Loše društvo. Oni koji šetan koriste dunjalu, koriste tvoje slonosti, koriste svoje nekakve sposobnosti, nekad namjerno, nekad nenamjerno, nekad svjesno, nekad nesvjesno, nekad iz prema tebi, nekad iz želje da te navuku na dobro, a oni ga smatraju dobrim, ono pogubno iza tebe i za njih. Loše društvo je jedan od velikih problema. I zato je u hadisu došlo da je čovjek na vjeri svog prisnog prijatelja, pa nek dobro gleda s kim se društvo. S kim si takav si naša izraga kaže, neke druge kažu nemoj mi govoriti o sebi ili o njemu, nego mi govori o njegovim prijateljima ako će ja sve znati. I toga je puno izgovoreno i napisano kroz historiju. Sve se svodi na jedno. Čovjek je na vjeri, ponašanju, životu, menheđu, nazovi kako hoćeš. Svog prisnog prijatelja. Nije kolega prijatelj, kolega utiče na tebe. S njim boriš možda 8 sati svaki dan radnih ili više. Ali nije tom prijatelj. Ako srca nisu vezane. Prijatelj je onaj s kojim si srce vezao i to je prisni prijatelj, makar bi bili odvojeni. to čovjek sjedne s tobom u godinu, u dvije, te drago i fino. Ako vidjaš svaki dan, nije te nešto posebno vidjeti. To je normalno život. Ona je u godini kad sjedne s tobom, jel te nagovori na dobro ili na zlo? Kupiš ti, ode i kupi ono tebe. Ovaj drugi ne može plaho da učiti će, makar se trudio na tebe. Prisni prijatelj opasnost. Ali inače, prisnost nastaje zbog razloga. Ako nema kontakata sa lošim ljudima, teško ćeš nekim od njih biti prisni. Pa se tu presjeca i pute. I ovdje opet spominjem ono što sam spominjao ranije, dobar je i loš onaj ko na tebe utiče dobro, makar on za sebe bio najbolji ili najgori, odnosno loš, isto tako. Dobar je onaj ko na tebe učiće dobro, makar on za sve bio loš. Loš je onaj ko za na tebe utiče loše, makar on za sebe bio dobar. i dobri ljudi koji na neke pojedince ne utiče dobro. Ometaju im, pravi im probleme, nasikiraju, rastuže I od takvih treba bježati. Oni kod Allaha bolji od tebe, a za tebe nije dobar, traži drugog postoje loši ljudi koji na tebe ne utiče loše i vratiš se od njih, ali to nije nama ostavljeno na procjenu, na nama je da bježimo koliko možemo i mogu od tebe, možeš da se okoristiš od loših od sebe ili od ravnih sebe ili od malo bolih od sebe ili od puno bolih od sebe. Ako ti koristi dobar je, ako ti šteti loše. Koristi šteta nisu na osnovu čefa, nego na osnovu Allahovih pravila. Ono što je haram, to je štetno, i ono što, je, što te približava Allahu i ahiretu, to je korisno. Veoma je bitno da insan bira svoje društvo. Veoma je bitno da insan ne umisli da ne može naći društvo, jer on tada je najgori. Znači ima sigurno se probrat. Ima ljudi koji su bolji od nas. Ima ljudi od kojih se možemo koristiti. I ne mora ih biti puno. Nekad jedan, nekad dva, nekad malo više od toga i s njima se često viđaj, s njima se posebno obhodi, znaj da ćeš ti za njih, da će oni za tebe dobiti, da će Allah te dove primiti. I oni koji ste prisne, ne valjuju, bježi od Ostavi ih kako znaš i umiješ. Izbjegavaj, zahladni. Bježi, spašavaj se, jer on tebe vuče svjesno ili nesvjesno u džahenu. I zato kad Allah subhanahu wa ta'ala opisuje u suri Safat, stanovnike dženneta, i njihove besjede spominje jedan bitan slučaj. Ja ga svaki put spomenem, pa ću opet, ako sam više puta govorio. I vjerujem da niko od nas nema da nije to nešto proživio u svom životu. Pod uko srednju školu. Fa akbele ba'duhum ala ba'di jete sa enun. Kaže, razgovarali su, pa se jedan drugom okrenuo i pitao, jedan od njih rekao, inni kane li qarin, Mo sam ja, kaže, prisnom prijatelja, qarin, stalno sa mnom bio. يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون Govorio mi, zar ti stvarno vjeruješ? Kad umramo i postanemo prašina i kosti, da ćemo mi račun polagati, ćemo biti što pitan, dužni nekom nešto. Odgovarat. Skoro da nema insana kojeg nije jedan ili više ljudi odvrćeno s pravog puta, ovakvim nekim riječima. Šta će reći dženetlija? Ušao u dženet. Druži se sa dženetlijama. Iščef je mnoge stvari sjeli s ljudima, sad ima vremena i za njih. I sjeti se, kaže, imao sam ja, ja rana odvraćao me s pravog puta, pravi me budalom, govore, za ti stvarno vjeriš? Hoće li plaho opisivati ga? Neće, kaže, reći odmah, hele entum mutalion, hajmo da vidimo šta je s njim. فَطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءٍ جَحِيمٍ Pa će ga vidjeti, kaže, u džahannem. U sred vatre, što mi je rekli. Jer Allah će dađe netljima da vide stanje onih drugih. Hoće li kukat za njim? Nema se dešava da čovjek brati se vjeri i pati se i pati za nekim jaranom što neće da vrati vjeri i neće da ga ostavi i sve uz njeg ko biva, on ga poziva, hoće da ga uputi dok ga ovaj ne vrati ponovno u džahelijet ili kufr. Pusti ga ako neće sebi spasa, neće ga ti sigurno spasiti. Pogotovo ako vidiš da ti utiče negativno na tebe. Spašavaj se i zahvala Allah što ti spasio. قالت الله إن كنت لن تردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين reći Allah mi umalo da me kaže strovališ sa svojom. Tu si ti mene zvao. Gdje si ti sad? Da sam te poslušao i ja bih bio tu. Da Allah nije, kaže, dao dobrotu, blagodat. I ja bih tu I odmah prelazi na sljedeću temu. Efe ma nahnu bi mejitin illa me utetene luna, ma nahnu bi muadzebin, ne hada nam uvam al-azim li misli hada fa mi al l'aminun. Ovo je nas da zna. U džennetu neće dangu biti ni da kritikuju one drugi plan. Nebitna stvar, ima preći, ljepši. Kaže, mi nećemo umrijeti. Jel tako mi da umiremo? Osim na smrt što je prošla, i nećemo nikad biti pačeni. E ovo je, kaže, najveća pobjeda i onda ide poruka meni tebi. Ni mitni hada, fe ni amelun amelun. Neka zovu radi, nek se zovu trude trupenici. Kako posti džennet? Radit ću ono što je svime Allah zadovoljan. Izbjegavat ću ono što ti umanjuje ima i one koji ti umanjuje iman. Uključujući loše društvo, jer tad Allah kaže ni mitni hada, fe ni amelun amelun. Ostavi ga Allaha radi Allah se zamijen bolji. Mećeš boljeg druga na dunjaluku i uspjeh na ahiret. Vežeš se za njega, on loše na tebe utječe, kad ta će posti što hoće. On možda tebe hoće da spasi od onih koji ste odvali, zavali, šta već, ne znam. Ali on tebe u džahennem vodi. Svjesno ili nesvjesno? I s kim si takav si? I nemoj misli da si puno bolji. Probaj, pozivaj, sjedi, ne moraš prekidati sve kontakte, nije to sporno ne smiješ biti prisan osim sa onim koji je dobar, Allah radi i ko na tebe dobro utječe, jer ti si onakav kakav je onaj s kojim si prisan. Tako se tumači hadis kojeg se mi šarite na početku. Priča o ovome. Da rezimiram, da rezimiram. Neznanje, nema, grijesi, od najvećih do najmanjih, od onih srca, riječi i tijela. I nefs, ugađanje duši, prohtjevima duše, suntarni faktori koji nas odvode iz pravog puta, omanjuju nam iman, i ako se prepustimo, možemo ne do Allah skroz vjeru da izgubimo. Šetan, dunjaluk i loše društva, makar bili vjernici, nas također odvode od dženeta i Allahovog zadovoljstva i vode u džehennem svjesna ili nesvjesna, pa je obaveza da ih se pazimo, a ne bojimo da se štitimo, da spase lijeka sebi tražimo. Jedna od ovih stvari može biti uzrok propasti. Trajni ili djelimični. A kamo li sve ove stvari? Insan je obavezan da se plaši, da se pazi, da bježi, da se štiti, ili nazovite to kako hoćete, svih ovih stvari. Jer ovo su glavni uzroci opadanja imana ili gubljenja vjerovanja. Tu također spada nerad ili slab rad po uzrocima povećanja imana od kojih su one tri najbitnije zadnje žrtvovanje za Allaho vjeru, rad u davi i ono što sam spomenuo prošli put na kraju, ko se ne sjeća, nek se posjeti. Molim Allaha uzvišenog njegovim imenima i osobinama da nam poveća uputu poveća vjerovanje, obnovi i popravi naše vjerovanje onda kada se istroši, da nas uzme sebi onda kada nam ima najveći, najbolji, najjači, kada je s nama najzadovoljniji On, svevišni, da nam pomogne da ga iskreno, ispravno, ustrajeno, onako kako je On zadovoljan, vjerujemo, da se za njegovu vjeru žrtvojemo, da sebi i drugima dobro činimo, a zla se klonimo i na njega upozoravamo, da budemo od onih koji njegovu ljubav uživaju na ovom prijenog svijeta. Molim Allaha uzvišenog, uzvišenog da nas sačuva od džahennema i počasti vrhovima dženneta. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهدى